itzak, eh, ipatu ditut, itzekin jokoan, eh, itz jokoak eh, gustatzen zauzkizu ez, naski hor, badira handan abat. E, bai, benik edien izi dazlea, bai, tezpada, efen, ez, niz bat egin dazlea. Salbu iauterik garaietan, uh, somit urtez, gauzi hori, eta beraz, uh, piskat formula orta ikabiatu niz, piskat, uh, gauzian, zer duzu bat, judea, eta eta, eta prokuradore bat, bez, orta, fen, gu hortaik azpanen hola funtzionatzen ginuen, eta eta hortaik horteko gaiak, miskat, libertimendu batena, behinen mm. maila, miskat, <laughs> miskat, txipiagokoa, edo, bai, simple, xumeagokoa, zen. Eta beraz hor ere berdin piskat funtzionatu dut, eta ez dakit da... Azkenean nik bideia horiekin... Eh, gertatu dena da bideia, bideia horiek ukan ditut, eta eh, eta pentsatu dut marazkilari bat nu eskupean edo ez <laughs> dakit nola, edo banintz ni eta biegun berantago eh, leo topatu dutala, eta galdein jotzen egiten duk ikorain, eta jenota ah, eh, komikietan trebatzen ari naiz. Ah bon? <laughs> eta gandiote nik badut komiki gai bat, eta pam pam hola eginda, klak klak, ondotik, biztanda, bere inkustera joiten nintzela, Piskat, ene ideiaren azaltzeko, eh? asaleko ideia. Pascal deitu dut beste gai bat entzat, eta egon dut, joetan izan. bai, ez eta teka, fe, liburua plazaratu duena, eta berari gaiten diot, eta joetan iz, esplikatzen diot, komiki ideia bat baginuela, eta elgarrik usiko ginuela, zen fitxik eginik, ene ideia txarra baizik. Eh, eta Pascal, ekto publikatuko zaituzte, eta, eta arribatu niz, marrazkilari gazte horan entzinen, egon badut, eh, editat, <laughs> editore bat ez. <laughs> Piskat zen, bera ikustean nula. Baina azken etzen, etzen bateri programatua, eta dena eginda, tak, tak, dena, pilatu da. Nola egiten da, da, ja, ez dut asekulan atxamaiten hitz hoit, baliatzen dena iniz. Le fluide, jario, jario kor, jario kortasuna. Ez dena, tak, dena eginda bat. Alinki, Bai. Alain, ez dakit nola gaiten den, mm. bada bat. Eh, marrazkilariaz, ala ere, eh, nor da, gaiten daukuzu, eta bai. nola lan egin duzien, ere? Uh... lan egin dugu gutxi elgarrekin, ikusi gira, uste dut, hiruz berak du lan gehien egin, hori segur ez, eta dudarik. nik ideiak eman dizkiot, leo da gazte bat, eh, sortu, hemen, hemen bizi izan adena, eta nik bere am aitamak ezagutzen dituen gehiago, eta, eta bon, e, eh, istorio, latz baten ondorioz berrizko utzatu gira lehorekin, eta hola, hola gertatu da, uste gabe batean. Leo nola? Leo zentaroman, nahitzen da. Eta guai, uh, zerean, uh, eh, izuran, izuran bizi dena, han? Eta izuran bizi da, hoita bi, hoita irurteko gazte bat da, eta otori gabe ez fitxik, beraz elgarrik usteko, <laughs> etzen bizik erretz, usiz, behartzen. Espedizio tipi bat egin, nor, nor, noiten ikuste joeteko eta. Eta esplikatu diot nik ene ideia, berak, eh, bera lotu da. Eta uste dut hori alde bat erran dutela, gutxi gara bera hamagoren ikolana dela, beraz pentsa, bon, badira, nik ene historioa eta ene zera, ez dakit, eh, ez dakit hamagoren ikolana baden, baina, bo, pentsatzeko mentuan ere, eh, beste guzia, Bat tek raiten zuena hamar horren gehi berroita sei urte haitzin, me bon, me bon, alere, ez dut me esimendu eh, beraz, ideia ukaitea baizik. Eta leok nahi zuen ari da bere aldetik trebatzen uh, komikian aritzeko, eta nik proposatu diotararik, uh, eh, bo, boaz, ezan dako ez, Gero, bon, nik ez nuen bat ere ola, ez dut eh, ezagutza berezirik komikian ere, eh, irakorri ditut beste bezala, me, famatuenak edo. Mm. Eta nik gehiago tobera ideia batekin, nik gehiago nintzen petion edo ez dakit horako uh, marrazki piskat uh, ikingarriak goaz. Eta berak nahi zuen um, marrazki alere aski estetikoa egin eta beraz utzatzen dira gure bi mhm. bata junt faxa dena edo tobera, gaia, eta besteak biskat beste, bo, ez ni, ni nintzen bateri horta eta biatu minen, berak hori nahi zuen ez, horta, eh, egon gira, ez dakit funtzionatzen duen hori gero bi mundu horien eh, asketak. Fite irakortzen da behintzat. Hori fite irakurtzen da, bai. bai, bai. Baina berriz irakurketa bat eh, merezi duela ere. Gauza batzu berriz uh, ulertzeko, ahapatzeko, uh, eh, itz jokorik gabe, eh, saiak baitira, baina ahapatzeko zinez uh, zentzu guziak Badira, bada kantuan dana bat ere hartetik sartu dutana. Mm. Eta mm. da, egiten nuen garaian, e, e, entzun, hasian e, txiste txarrekin, eta ikusi nuen John Mayaren ez dakite jan ikusi ozien e, eh, mintzaldi bat eh, ez dakite otegiren libratzean edo ez dakite nuen egin zuen, eta egiten du e, mintzaldi, hamar minutako mintzaldi oso bat, kantuz, kant, eskualeriko kantu guziekin. Mm, bai, bai, bai. Gauza, bai. biz, nik bizkia dejatxo maiten zen nola lotzen dituen, kantu bai. guziekin eskualeria islatzen duz, eh, Eta egin gertze bon, ez dut gana imaila berekoa denik. Fe egin da, espirazio berak uste dintu zula egin nun behita. Zenta bai, hor gari, nuiz kantu batzuen sartzen, eta kantuen referentzia batzu sartzen. Eta kantuak normalki uh, irakur gai dira hor berean edo interneten ere. Hore ipatu behar nautzun, uh, bon, badira komikian, momentu batzutan egiten duzun euh, bezala, momentu batan... Euh, ba, referentzia iten da kantu bati edo, baina bada momentu bat, nun baden xirula mirula, hor, kantuak bai. badira, hitzak bai. kantatzen da, hori alde oso bat, marazkirik gabe, eta azpian bada uh, QR kod deitzen den uh, bai. teknologia berriak uh, baliatzen dituzunek berba ezautzen duzue, telefonarekin flashatu, argazkitan hartu, eta web gune batera eramaiten zitu, zuzenki, eta kantuak badira hor, beraz. E, normalki, kantuak eta itzulpena, me uste dut, ez dara fitxik eh, eginik <laughs> Nik itzulpena egina dut, itzulpena egina dut, baina eh, ez dakit uh, eh, Paskalek uh, eh, behar zuen osatu eta hori ez dakit egina den. Geostik, nik ez dut, uh, begiratu gehoztik eskualazko bertsoarekin uh, aski baitzitza otan, normalki egina zen bizkontzetan uh, itzulpen nahi zuten eta leo ez da eskualduna ere, beraz mm. berak nahi zuen ere franxizko bertsoare bat, eta normal, Gainetzat, uh, eh, izan zen unkan dezan, minen, uste dut ez dela QR kod horrek, eh, teknologia ez dela puntara ino, teknologiaren puntan behar dela. Puntaren puntan, bai, bai, biztan dena. Uh, Saiak era hori, beraz, marazkian eh, egin behar zen, zure iduriko? Marazkian bakarrik, zen nizaiten dena, uh, sketch bat, adibidez, edo... Bai, me, bat, tobe, zinez, uh, nik egunero, egunero ez, minen, bado espaldean izala entxeatu dutala azparnen. Horrein horretza uste gai frango bat direla, tobera gai frango. Ze. Eta uste ditugula iniz pasatzen, hola? Hor, uh, okasionia izan da, uh, uh, egiteko. Nik ez dut lortu sekulan nazparnen hain nuen, horako gauza batzu. Uh, muntatu, ze, taloko fradia zela, eta baitugu gai, uh, milaka gai, herrian berean, mm -hmm. beste hor zabalago da, eskat eskoal zela da, minen azparnen bertan denak tobera gehiagira, beraz, eh, baginuke egunero antzerki baten egiteko. Mm. Mehor bestega beste, nik ez dut gaitasunik antzerki mailan eh, gaitasunik talde, ja nik ejaiteko publikoki gauzak eta eta gero talde baten ramaiteko. Eh. Ni beti espero izan dut kolektiboki zerbait antolatuko ginoela, minen ez dugu mementoan ez da lortu. Mm. ba, ikusiz eta denetan Badira, badira. Aditela egiten. Horten ikusi da, eh, behintzat eh, bai, bai. indartsua <gasps> Toberak eta... Hortako, pentsatzen dut ere, nun behit eh, maleuski modaifetuak eginen duela ere bere, bere lana. Eta, berba, ba- positiboa izango. Bai, bai, bai, hori da. Beaz, nik marazkiarena zinez, bai, uste dut toberari egokiena zaion gauza dela antzerkia, mhm. antzerkitik aparte, komikia iduritzen zaut egokia, eta justu xantza uzulaik marazki lari baten topatzeko ondoan. Eh? Bai, ongi gertatu da, azkenean dena, ez? Ongi gertatu da, eta tekstualdetik ere gaiten nuena, ez da. Ah, irudi batek, eh, irudi batek, hitz erdi batekin, eh, oh, azken hori aldekoak bezala, ez duzu. Hitz bat da. Lit, ez da literatur handik eiteik. <laughs> Hitz bat, izen bat. Humore pixka atxortzeko, eta fe humorea edo. jendeak eitzitzeko. Saiak saiak uh, edaten, eta be, txotx erran ordez, txetx erraiten. Hala, hortan dira, ziokoak eta... Hene txiste txarra, azparneko txiste, umore txarri. Zonbat diru, hainbat miru, deitzen da beraz eh, komikia, pantxiz bidart eh, horrekin politika egiteko asmoa duzu edo bakarrik? Uh, Eniz gai. Ez. Ez, ez, ez, ez, duena, piskat ondotik ardi beltza irri, irri zedo, trofan edo hartzeko binen, ez, politikan behar da, sakean bezala uste dut, fean, txakon badut behar da, hain eh, behar dira gauzak pentsatu. fe, espero, fe, Nikola kompreitzen ditut, ez dakit ez begiratzen ditut, gertatzen diren gauzak, eta hau haintzinetik pentsatu azuten, hau kalkulatua da, edo baituzte bizpairu sakean bezala, bizpairu zera pentsatuak haintzinetik, zenariotan, nien izkapable sobera ni musika mundutik eta uste jagunte instinktiboa naiz gehiago. Ideia hor bezala, ideia bat badut, tak, egiten bada segidan. Improvisaziotik ere. Bai, hori espanu topatu uh, mutiko hoi eta espalitz uh, eh, komike aterako. Eta musika nusu hori gertatzen zuen, ni baitut proiektuak. Uh, eh, eta erraiten dute, ba, hori nahi nuke egin, tak. Espalin badut segidan, bi hasten burian atxemaiten bidea, jendia gauza egiteko. Euh, pasatzen zaut gukoaz. Mm. Eta uste dut politikan ez dela oiz, kontrakoa izan behar dela ez. Mm, ez eta dituitzen zaut. Oui, ez dakit, nire ez naiz biziki. Hala, ez prinsipioz ez, ez naiz ondoko lendakaria izanen. Bo, ebe tampi. Zonbat dir... Salbu dienek, orai, galdeite maute guai hemen dikaintzina. Eh, Berdin? Bo, ikusiko. Deialdia luzatu beraz irakurri lehenik bere uh, programa, eh? Bai. <laughs> zenbat, diru, hainbat miru komikiana uh, aurkituko duzena, eta gero ikusiko, beraz, ondokoa kondoko. Eta sekatzen dutenek bada ale bat eh, ema izan ere janik, ah, beraz, bai. eh, merkeago nahi bali mauziatera. Isteak elkarren, ez tekin ginen etxoiten diren, miren. Usaiako gune honetan, erretan emezara. <laughs> Pantsiz bidart, mil esker, eta izanuntza. Bai.